Sura 101 Al-Qari'a Smak svijeta Meka 11 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Al-Qari'a Smak svijeta Mal-Qari'a Šta je smak svijeta? وما أدراك ما القارعة I šta ti znaš o smaku svijeta? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštarkani, وتكون الجبال كالعهن المنفوش a planine kao šarena vuna iščupana. Onaj u koga njegova dijela budu teška, u ugodnu životu će živjeti. A onaj u koga njegova dijela budu lahka, هاوية boravište će mu bezdan biti. وما أدراك ما هي A znaš li ti šta će to biti? نار حامية Vatra užarena.